Сура Худ. Худ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Алиф-лам-ра. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير Алиф, Лам, Ра. Это Писание, аяты которого ясно изложены, а затем разъяснены мудрым, ведающим. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. Воистину, я для вас предостерегающий увещеватель и добрый вестник от Него. وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني أخاف عليكم عذاب يوم كبير Просите прощения у вашего Господа и раскаивайтесь перед Ним, чтобы Он наделил вас прекрасными благами до определенного срока и одарил своей милостью каждого милостивого. Если же вы отвернетесь, то я боюсь, что вас постигнут мучения в великий день. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير Вы вернетесь к Аллаху, а ведь Он способен на всякую вещь. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور Воистину, неверующие сжимают свои сердца, чтобы спрятаться от него – Воистину, даже когда они закутываются в одежду, Он знает то, что они утаивают, и то, что они обнародуют. Он ведает о том, что в сердцах. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием. Аллах знает их место пребывания и место хранения, утробы матерей или могилы. Все это записано в ясном Писании. وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ليبلوكم ايكم احسن عملا ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين Он тот, кто создал небеса и землю за шесть дней, когда его трон находился на воде, дабы испытать, чьи деяния будут лучше. Если ты скажешь, вы будете воскрешены после смерти, то неверующие скажут, это не что иное, как очевидное колдовство. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Если мы отложим наказание их до определенного срока, то они скажут, что же удерживает его? Воистину, в тот день, когда оно постигнет их, ничто не отвратит его и окружит или поразит их то, над чем они насмехались. ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور Если мы дадим человеку вкусить милость, а потом отберем это, то он становится отчаявшимся, неблагодарным. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور Если же мы дадим ему вкусить милость после постигшей его беды, то он говорит «напасти оставили меня в покое». Он начинает ликовать и бахвалиться. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير И только тем, которые терпели и совершали праведные деяния, уготованы прощение и великая награда. فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك إن إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل Быть может, ты отбросишь часть неспосланного тебе в откровении, и твое сердце сожмется от этого, потому что они говорят, почему ему не неспосланы сокровища или ангел не явился вместе с ним? Но ведь ты всего лишь предостерегающий увещеватель, а Аллах — попечитель и хранитель всякой вещи. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين Или же они говорят, он измыслил Коран. Скажи, принесите десять вымышленных сур, подобных этим, и призовите, кого сумеете помимо Аллаха, если вы говорите правду. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون Если они не ответят вам, то знайте, что он не спослан с ведома Аллаха и что нет божества кроме него. Неужели вы не станете мусульманами? من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون Тем, кто желает жизни в этом мире и ее украшений, мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены.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 Они уверовали в него, Коран, а сектам, которые не уверовали в него, обещан огонь. Не сомневайся в этом, ибо это истина твоего Господа, хотя большая часть людей не верует. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين Кто может быть несправедливее того, кто возвел навет на Аллаха? Когда они предстанут перед Господом, свидетели скажут, «Это они оболгали своего Господа. Да будет проклятие Аллаха над беззаконниками الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون которые избивают других с пути Аллаха, стремясь исказить его, и не веруют в последнюю жизнь. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون Они не смогут спастись на земле, и не будет у них покровителей и помощников вместо Аллаха. Их мучения будут приумножены, ведь они не могли слышать и не видели. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Они потеряли самих себя, и скрылось от них то, что они измышляли. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون Нет сомнения в том, что в последней жизни они понесут самый большой урон. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Воистину, те, которые уверовали, совершали праведные деяния и были смиренны перед своим Господом, будут обитателями рая и пребудут там вечно. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون Эти две группы подобны слепому и глухому, и зрячему и слышащему. Разве можно их сравнить друг с другом? Неужели вы не помянете назидание? ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين Мы отправили Нуха к его народу. Воистину я для вас разъясняющий и предостерегающий увещеватель. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха, ибо я боюсь, что вас подвергнут страданиям в мучительный день. فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين Знатные люди его народа, которые не уверовали, сказали, «Мы видим, что ты такой же человек, как и мы. Мы также видим, что за тобой пошли только самые ничтожные из нас. Но даже они последовали за тобой, не поразмыслив». Мы не видим, чтобы вы чем-нибудь превосходили нас. Напротив, мы считаем вас лжецами». قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها ۖ فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون Он сказал, «О мой народ, а что, если я опираюсь на доказательства от моего Господа, и Он даровал мне милость от себя, которая недоступна вашим взорам? Неужели вы полагаете, что мы стали бы принуждать вас к этому, при том, что вам это ненавистно?» ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون «О мой народ, я не прошу у вас за это богатство, ибо вознаградит меня один лишь Аллах. Я не стану прогонять тех, которые уверовали, ибо они собираются встретиться со своим Господом. А вас я считаю людьми невежественными». ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون «О мой народ, кто защитит меня от Аллаха, если я прогоню их? Неужели вы не помянете назидание?» ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين Я не говорю вам, что владею сокровищницами Аллаха. Я не ведаю сокровенное. Я не говорю, что являюсь ангелом. Я также не говорю тем, которые презренны в ваших глазах, что Аллах не дарует им никакого добра. Аллаху лучше знать о том, что в их душах. В противном случае я был бы одним из беззаконников. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين Они сказали, «О Нух, ты пререкался с нами и пререкался долго. Так яви же нам то, чем ты угрожаешь нам, если ты один из тех, кто говорит правду». قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين Он сказал, «Воистину это явит вам сам Аллах, если пожелает, и не в ваших силах предотвратить это». ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون Мои наставления не принесут вам пользы, даже если я хочу дать вам добрый совет. Если Аллах пожелал ввести вас в заблуждение, Он ваш Господь, и к Нему вы будете возвращены. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون Или же они говорят, он сочинил его. Скажи, если я сочинил его, то на мне лежит мой грех, но к вашим преступлениям я не причастен. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون Нуху было внушено в откровении, верующими из твоего народа будут только те, которые уже уверовали, посему не печалься от того, что они совершают. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون Воздвигни ковчег у нас на глазах и по откровению нашему, и не проси меня за тех, которые были несправедливы. Воистину они будут потоплены. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون Он сооружал ковчег, и каждый раз, когда мимо него проходили знатные люди из его народа, они глумились над ним, а он говорил, «Если вы глумитесь над нами, то и мы будем глумиться над вами, подобно тому, как глумитесь вы». فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم Вы непременно узнаете, кого поразит унизительная кара, кого постигнут вечные мучения. حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل А когда явилось наше веление и разразилась потоком печь, мы сказали, погрузи на него от каждого вида по паре и свою семью, за исключением тех, о которых уже было сказано слово, а также тех, кто уверовал. Но уверовали вместе с ним лишь немногие. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم Он сказал, садитесь на него. С именем Аллаха он будет плыть и останавливаться. Воистину Господь мой, прощающий, милосердный. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين Он поплыл с ними по волнам, подобным горам, и Нух воззвал к своему сыну, который один стоял в стороне.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 Он сказал, «Сегодня никто не спасет от воли Аллаха, если только он не смилостивится». Тут волна разлучила их, и он оказался в числе потопленных. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين И было сказано, «О земля, поглоти свою воду! О небо, перестань!» Вода спала, и свершилось веление. Ковчег пристал к Аль-Джуди, и было сказано, «Да сгинут люди несправедливые». ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين Нух воззвал к своему Господу, «Господи, ведь сын мой, частица моей семьи, Твое обещание правдиво, и Ты наимудрейший из судей». قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين Он сказал, «О Нух, он не частица твоей семьи, и такой поступок не является праведным. Не проси меня о том, чего не ведаешь. Воистину, я призываю тебя не быть одним из невежд». قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين Он сказал, «Господи, я прибегаю к Тебе, дабы не просить о том, чего не ведаю. Если Ты не простишь меня и не помилуешь, то я окажусь среди потерпевших убыток». قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم И было сказано, «О Нух, сходи на землю с миром от нас, и да пребудет благословение над тобой и теми народами, которые с тобой. Но будут народы, которых мы облагодетельствуем, после чего их постигнут мучительные страдания от нас. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين Все это повествование сокровенным, которое мы не спосылаем тебе в откровении. Ни ты, ни твой народ не ведали о них прежде. Будь же терпелив, ибо добрый исход уготован богобоязненным. والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون Мы отправили к адитам их брата Худа. Он сказал, «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме Него. Вы же измышляете ложь». يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون «О мой народ, я не прошу у вас за это награды, ибо вознаградит меня тот, кто создал меня. Неужели вы не разумеете?» ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين «О мой народ, просите прощения у вашего Господа, а затем покайтесь перед Ним. Он не спошлет вам с неба обильный дождь и приумножит вашу силу, посему не отворачивайтесь, будучи грешниками». قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين Они сказали, «О, Худ, ты не показал нам ясного знамения, и мы не станем отрекаться от наших богов ради твоих слов. Мы не уверуем в тебя». إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء تشركون Мы лишь можем сказать, что один из наших богов причинил тебе зло. Он сказал, «Воистину, я призываю Аллаха в свидетели и прошу вас засвидетельствовать, что я не причастен к тем, кому вы поклоняетесь. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون Вместо него. Стройте свои козни против меня все вместе и не предоставляйте мне отсрочки. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها «Инна Рабби аля сиратин мустаким». «Воистину я уповаю на Аллаха, моего Господа и вашего Господа. Нет ни одного живого существа, которого бы он не держал за хохол. Воистину мой Господь на прямом пути». فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ Если же вы отвернетесь, то ведь я довел до вашего сведения то, с чем я к вам отправлен. Мой Господь заменит вас другим народом, и вы ничем не навредите ему. Воистину, Господь мой, хранитель всякой вещи. ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم ونجيناهم من عذاب غليظ Когда же явилось наше веление, мы по своей милости спасли худо и тех, кто уверовал вместе с ним. Мы избавили их от лютой кары. وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد Такими были адиты. Они отвергли знамения своего Господа, ослушались его посланников и последовали за всяким горделивым упрямцем. واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود Проклятие будет преследовать их как в этом мире, так и в день воскресения. Воистину, адиты не уверовали в своего Господа. Да сгинут адиты, народ худо. والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب Мы отправили к самудянам их брата Салиха. Он сказал, «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме Него. Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней. Просите прощения у Него, а затем покайтесь перед Ним. Воистину, мой Господь, близкий, отзывчивый». قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب Они сказали, «О, Салих, Прежде ты был нашей надеждой.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 Кто защитит меня от Аллаха, если я ослушаюсь Его? Вы не можете приумножить для меня ничего, кроме убытка». ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب «О мой народ, вот эта верблюдица Аллаха – знамение для вас. Пусть она пасется на земле Аллаха, и вы не причиняйте ей зла, а не то вас постигнут близкие мучения». فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب Но они подрезали ей поджилки, и Салих сказал, «Наслаждайтесь в своих жилищах еще три дня. Это обещание не окажется лживым». فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ Инна раббака хуал кавиюл азиз. Когда же явилось наше веление, мы по милости своей спасли Салиха и тех, кто уверовал вместе с ним. Мы избавили их от позора в тот день. Воистину Твой Господь всесильный, могущественный. واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين А беззаконников поразил ужасный вопль, и они оказались повергнуты ниц в своих домах, كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود словно они никогда и не жили там. Воистину, самудяне не уверовали в своего Господа. Да сгинут самудяне. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ Наши посланцы принесли Ибрахиму радостную весть и сказали «Мир». Он сказал «И вам мир» и поторопился, чтобы принести жареного теленка. فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط Увидев, что они не дотрагиваются до еды, он усомнился в них и почувствовал страх перед ними. Посланцы сказали, не бойся, воистину мы посланы к народу Лута. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب а жена его стояла за завесой и рассмеялась. Тогда мы сообщили ей радостную весть об Исхаке, а вслед за Исхаком о Якубе. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب Она сказала, горе мне, неужели я рожу? Ведь я старуха, и мой муж старик. Воистину, это нечто удивительное. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد Они сказали, неужели ты удивляешься повелению Аллаха? Да пребудут над вами милость и благословение Аллаха, о обитатели дома. Воистину, Он достохвальный, славный. فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط Когда страх Ибрахима прошел, и он услышал радостную весть, он стал припираться с нами за народ Лута. ان ابراهيم لحليم اواه منيب Воистину, Ибрахим был выдержанным, смиренным и кающимся. يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود Ангелы сказали, «О, Ибрахим, оставь споры, ибо твой Господь уже отдал приказ, и их постигнут неотвратимые мучения». ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب Когда наши посланцы явились к Луту, он огорчился из-за них, почувствовал себя стесненным и сказал, «Это тяжкий день». وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي اليس منكم رجل رشيد К нему сбежались его соплеменники, которые уже давно совершали преступления. Он сказал, «О мой народ, вот мои дочери, они для вас чище. Побойтесь Аллаха и не позорьте меня перед моими гостями. Неужели среди вас нет благоразумного мужчины?» قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد Они сказали, «Ты знаешь, что нам не нужны твои дочери. Тебе известно, чего мы хотим».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 Отправляйся в путь вместе со своей семьей среди ночи, и пусть никто из вас не оглядывается, и только твою жену поразит то, что поразит остальных. Их срок выйдет утром. Разве утро не близко?» فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود Когда же явилось наше веление, мы перевернули вверх дном их селения – и последовательно обрушили на них каменья из обожженной глины. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد помеченные у твоего Господа, воистину они недалеки от беззаконников. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني أخاف عليكم عذاب يوم محيط Мы отправили к мадьянитам их брата Шуэйба. Он сказал, «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме Него. Не обмеривайте и не обвешивайте. Я вижу, как вы благоденствуете, и боюсь, что вас постигнут мучения в объемлющий день». ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين «О мой народ, мерьте и взвешивайте честно, не придерживайте имущество людей и не распространяйте на земле нечестие». بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ Оставленное вам Аллахом лучше для вас, если только вы веруете, и я не являюсь вашим хранителем. قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد Они сказали, «О, Шуэйб, неужели твой намаз повелевает нам отречься от того, чему поклонялись наши отцы, или распоряжаться нашим имуществом не так, как мы того хотим? Ведь ты же выдержан и благоразумный». قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب Он сказал, «О мой народ, а что, если я опираюсь на доказательства от моего Господа, и Он даровал мне прекрасную долю? Я не хочу отличаться от вас и совершать то, что я запрещаю совершать вам, а хочу лишь исправить то, что в моих силах. Помогает мне только Аллах. На Него одного я уповаю, к Нему одному обращаюсь. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد О мой народ, пусть ваши разногласия со мной не обрекут вас на то, что постигло народ Нуха, или народ Худа, или народ Салиха. Народ Лута также недалек от вас. واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود Просите прощения у своего Господа, а затем раскайтесь перед Ним. Воистину мой Господь милосердный, любящий или любимый. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز Они сказали, «О, Шуэйб, Многое из того, что ты говоришь, нам непонятно. Мы считаем тебя слабым среди нас. Если бы не твой род, мы побили бы тебя камнями. Ты нисколько не дорог нам. «Каля يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط Он сказал, «О мой народ, неужели мой род дороже для вас, чем Аллах? Вы оставили его за спиной, а ведь мой Господь объемлет то, что вы совершаете». ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب «О мой народ, действуйте по своему усмотрению, и я тоже буду действовать. Вы скоро узнаете, кого постигнут унизительные мучения и кто является лжецом. Ждите, и я подожду вместе с вами. ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين Когда же явилось наше веление, мы по своей милости спасли Шуэйба и тех, кто уверовал вместе с ним. А беззаконников поразил ужасный вопль, и они оказались повергнуты ниц в своих домах. Словно они никогда не жили там. Да сгинут мадьяниты, как сгинули самудяне. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين Мы отправили Мусу с нашими знамениями и явным доказательством إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد к фараону и его знати. Но они последовали повелению фараона, хотя повеление фараона было неразумным. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود В день воскресения фараон возглавит свой народ и поведет их в огонь. Отвратительно то место, куда их поведут. واتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه بئس الرفد المرفود Проклятия будут преследовать их здесь и в день воскресения. Отвратителен дар, которым их одарили. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد Это некоторые из повествований о селениях, которые мы рассказываем тебе. Одни из них все еще существуют, а другие уже скошены. وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب Мы не были к ним несправедливы. Однако они сами поступили несправедливо по отношению к себе. Когда явилось веление Твоего Господа, божества, которым они взывали вместо Аллаха, ничем не помогли им. Они не приумножили им ничего, кроме погибели. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد Такой была хватка твоего Господа, когда Он схватил селения, жители которых были несправедливы. Воистину, хватка его мучительна, сурова. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود Воистину, в этом знамение для тех, кто страшится мучений в последней жизни. Это будет день, когда будут собраны люди. Это будет день, когда все будут присутствовать. وما نؤخره إلا لأجل معدود Мы отсрочим его лишь до определенного срока. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد Когда этот день наступит, ни один человек не заговорит без его соизволения, и среди них будут несчастные и счастливые. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق Несчастные прибудут в огне, где они будут вдыхать и выдыхать. Они пребудут там вечно, пока существуют небеса и земля, если только твой Господь не пожелает иного. Воистину, твой Господь вершит то, что пожелает. واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ Счастливые же пребудут в раю, они пребудут там вечно, пока существуют небеса и земля. Если только твой Господь не пожелает иного, Это будет неиссякаемый дар. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص Не сомневайся в том, чему они поклоняются. Они поклоняются тем, кому прежде поклонялись их отцы. Воистину, мы воздадим им сполна без убавления. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب Мы даровали Мусе Писание – но по его поводу возникли разногласия, и если бы не было прежде слова от твоего Господа, то спор их был бы решен. Воистину, они испытывают смутные сомнения относительно него, Корана. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير Воистину, твой Господь воздаст сполна каждому из них за его деяния, ведь Он знает о том, что они совершают. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير Будь же тверд на прямом пути, как тебе велено, вместе с теми, кто покаялся наряду с тобой. и не приступайте границ дозволенного, ибо Он видит то, что вы совершаете». ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون Не склоняйтесь на сторону беззаконников, дабы вас не коснулся огонь. Нет у вас покровителей и помощников, кроме Аллаха, и тогда никто вам не окажет поддержки. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين Совершай намаз в начале и конце дня и в некоторые часы ночи.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 А беззаконники последовали за тем, что было даровано им, и стали грешниками. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون Твой Господь не станет губить города по несправедливости, если они праведны. ولو شاء شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين Если бы твой Господь захотел, то Он сделал бы человечество единой общиной верующих. Однако они не перестают вступать в противоречия. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين за исключением тех, над кем смилостивился твой Господь. Он сотворил их для этого. Исполнится слово твоего Господа. Я непременно заполню гиену джинами и людьми, всеми вместе. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين Мы рассказываем тебе повествование о посланниках для того, чтобы укрепить ими твое сердце. В этой суре к тебе явились истина, увещевание и напоминание для верующих. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون Скажи тем, которые не веруют, действуйте по своему усмотрению, и мы тоже будем действовать. Выжидайте, и мы тоже будем выжидать. ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون Аллаху ведомо сокровенное на небесах и на земле, и к Нему возвращаются дела. Посему поклоняйся Ему и уповай на Него, ибо Господь твой не находится в неведении о том, что вы совершаете.